буваємо, та лише з якоїсь нагоди. День народження в когось чи ще якась урочиста подія. А так, щоб, як колись, бувало, дня один без одного не жили, уже нема. Тепер діти наші дружать набагато більше, ніж ми. Промовив Шацько, і тінь легкого суму пробігла по його обличчю. А діти дружать? Це не те слово посміхнувся самими лише губами, очі залишалися серйозними. Тобто, вони оце щойно школу закінчили. Я сподівався, що син моїми слідами піде на радіотехнічний факультет. Хлопець здібний, хоча й шалапут. Та десь перед випускними екзаменами за вечерею він раптом ощасливив нас із мамою таким повідомленням. Шановні батьки, аби не казали потім, що з вами не радилися, то хочу заздалегідь сповістити, ми з Лесею вирішили побратися. Ну, дружина моя, самі розумієте, мало не зімліла такому шмаркачу женитися, а інститут. А я питаю, коли ж, якщо не секрет, збирається нас на весілля запрошувати. Відразу каже, як з армії повернуся. Піду працювати, одружимося, я заочно вчитимуся. А коли Леся закінчить інститут і піде працювати, то я переведуся на стаціонар. Усе, бачите, в деталях розпланували. Ну, дружина моя сльози побігла до гапані, врятуйте, мовляв. У голосі Шатька, коли говорив про дружину, бреніли іронічні нотки, хоч сам він відчувалося теж не радіє з тієї історії. А Маринич слухав дуже уважно. Хто зна, чи не це та ниточка? Григорій Антонович, продовжував Шацько, заявив їй, нічого в них не вийде, нехай переказяться, я Лесті цього не дозволю. Молоко ще на губах не висохло. Та крім того, мені такого баламута, як ваш володька, і близько не треба, поки він за розум не візьметься. Моя дурна на радощах переповіла ту розмову синові, що й підкусила. Бач, мовляв, вони тебе й не хочуть. Невже не соромно нав'язуватися? Ах, не хочуть, завівся наш, ну це ще побачимо. Так, справді, <laughs> колізія, промовив Маринич. І коли то все сталося, та кажу ж перед самими випускними екзаменами, десь у травні. Але більше ми до цієї розмови не поверталися. Не хотілося під час іспитів його нервувати. А перший виклик швидкої на квартиру гапанів був напередодні 1 травня, подумки відзначив Маринич. Ну і що, після закінчення школи він е, подав документи в інститут, подав заяву до військомату, щоб швидше в армію призвали. Виходить, хлопець серйозно вирішив. На жаль, зітхнув Шатько. Вони дійшли дорогу Червоноармійської. Далі йти Мариничу вже не випадав. Зупинилися. А у вас діти є? запитав Шатько. Донька закінчила п'ятий клас. То добре. Але готуйтеся незабаром і перед вами постануть подібні проблеми. Маринич посміхнувся уявивши, як його Наталочка збиратиметься заміж. Смійтеся, смійтеся, та не забувайте мудрість предків. Малі діти не дають спати, великі не дають жити. Та знаю. Між іншим мені Григорій Антонович якось розповів, що якийсь дотепник кілька разів викликав до нього додому швидку пожежну машину. Чув про це. Хтось паскудно жартує. Я за такі жарти не знаю, що зробив би, якби впіймав. Ну, бувайте, а то й так уже затрималися. До побачення, а за сина не дуже турбуйтеся, все владнається, сказав Маринич. Прокручуючи в пам'яті цю розмову з шатьком, Маринич остаточно вирішив. Микола Степанович, незважаючи на всі його критичні висловлювання про гапана, можна сміливо викреслити, а точніше, не вносити із списку запідозрюваних у фальшивих телефонних викликах. Інша справа його син Володимир. Проходячи мимо управління, Маринич, незважаючи на пізній час, вирішив.